Сура Аль-Мульк. Власть. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Благословен тот, в чьей руке власть, кто способен на всякую вещь. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Он создал семь небес одно над другим. В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. — Видишь ли ты какую-нибудь трещину? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير Воистину, мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов. Мы приготовили для них мучения в пламени. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Для тех, кто не уверовал в своего Господа, приготовлены мучения в гиенне. Как же скверно это место прибытия! إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور Когда их бросят туда, они услышат, как она ревет, когда кипит. تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير Она готова разорваться от ярости. Каждый раз, когда туда будут бросать толпу, ее стражи будут спрашивать их, «Разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель?» قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير Они скажут, конечно, предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали, Аллах ничего не не спосылал, а вы лишь пребываете в большом заблуждении. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير Они скажут, если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير Они признаются в своем грехе. Прочь же обитатели пламени. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير Воистину, тем, которые боятся своего Господа, не видя его воочию, уготованы прощение и великая награда. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور Храните ли вы свои речи в секрете, или же говорите о них вслух? Он ведает о том, что в груди. Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил, если он проницательный или добрый, ведающий? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Он тот, кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из его удела, и к нему вы явитесь после воскрешения. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير Неужели вы уверены в том, что тот, кто на небе, не нашлет на вас ураган с камнями? Скоро вы узнаете, каково мое предостережение. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Жившие до них сочли это ложью. Каким же было мое обличение? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Неужели они не видели над собой птиц, которые простирают и складывают крылья? Никто не удерживает их, кроме милостивого. Воистину, он видит всякую вещь. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور Кто может стать вашим войском и помочь вам без милостивого? Воистину, неверующие обольщены. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور Кто может наделить вас уделом, если он перестанет наделять вас своим уделом? Но они продолжают заноситься и убегать. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم Кто же следует более правильным путем, блуждающий с опущенным лицом или идущий по прямому пути, выпрямившись? قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون Скажи, Он тот, кто создал вас и наделил вас слухом, зрением и сердцами. Как же мала ваша благодарность! قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Скажи, Он тот, кто расселил вас по земле, и к Нему вы будете собраны. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Они говорят, когда же наступит обещанное, если вы говорите правду? قل إن إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Скажи, знание об этом у Аллаха, а я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون Когда они узреют его, наказание в день воскресения, вблизи от себя, лица неверующих опечалятся, и тогда им скажут, вот то, что вы призывали. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين فمن يجير الكافرين من عذاب أليم Скажи, как вы думаете, если Аллах погубит меня и тех, кто со мной, или помилует нас – то кто защитит от мучительных страданий неверующих? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين Скажи, Он милостивый. Мы уверовали в Него и уповаем только на Него, и вы узнаете, кто пребывает в очевидном заблуждении. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Скажи, как вы думаете, если ваша вода уйдет под землю, то кто дарует вам родниковую воду?